polska muzyka nie jest samo Chopin. Rekonstrukcja alternatywne polskie sceny. Tu wszystko się kończy i zaczyna. Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna. Gdańsk, Sopot, Gdynia Polacy są tak agresywni, a to dlatego, że nie ma słońca Nieomal 7 miesięcy w roku, a lato nie jest gorące Sam zima, i pada, i zimno na to miejsce w środku Europy Gdzie ciągle samochody są kradzione, a waluta to polski złoty Emisja Napitaj za Poljsku. Svake srede od 18 do 20 časova. Добре свима. 16 март 2011 godine, 6 sati, što znači da vreme je za emisiju Ne pitaj za Poljsku. Za mikrofonom kao svake srede Zuza Szymanowska. Za tak pojavit će se još neko, onda slušajte pažljivo. A mi krećemo odmah. E, za početak htjela sam da poslušamo band 2 plus 1, E, Naziv zbog toga da su e, oni bili u skladu e, dvojica muškarca i jedna žena. Kaže se da su oni jedni od tih poljskih izvođača e, koji su ostavili najjači trag u istoriji, jedan od najjačih tragova u istoriji poljske popularne muzike i o popularnoj muzici baš danas ćemo da pričamo još više ali e, od początku, E, 2 plus 1 to jest vrlo hippie fazon. Na, početak, na początku su svirali neki folk rock, posle su pokušavali i sa nekim drugim vrstama e, kao disco rock i e, synth pop. Pesma koju ćemo da poslušamo sada se zove Novi izvrsni svet, e, Nowy wspaniały świat. I to je pesma o tome da svi čekamo neki novi svet koji dolazi sa suncem, završava se neka realnost, ali već nam stiže neka nova i trebamo da se radujemo zbog toga, zbog promena koje nas čekaju. I mislim da baš je lep hippie manifest, zato poslušajmo, pa mi se vraćamo za trenutak. Ludzie wielcy, ludzie mali, toczmy koło, toczmy krąg. Czeka za zakrętem, tu za horyzontem, przyjdzie wraz ze słońcem nowy świat. Czeka za zakrętem, tu za horyzontem, przyjdzie wraz ze słońcem nowy świat. Nowy wspaniały świat. Nie ogląda się za siebie, jutro przerzucimy znów. Postaw mnie spokojną wodą, mocna wyspę twoich snów. Sny są drodze, patrz jak błyszczą, płynąc prosto do twych rąk. Jutro zatoczymy koło, jutro zatoczymy krąg. Czeka za zakrętem tu zachodzi. cantan To je pesma Nowy Wspaniały Świat za początek, za Lep Novi Početak, nove emisije Napitaj za Poljsku. I to co sam mam imamo večeras posebnog gosta koji jest sletao prepar sati z Warszawy Dobar dan. Dobry dan. Baš <laughs> lepo. E, Kad sam saznala da m, mm, moj gost e, dolazi u Beograd, odmah sam ga pozvala u emisiju da malo popričamo o Poljskoj, o Varšavi možda i naravno o poljskoj e, muzici. E, moj gost, da ga sad predstavim, zove se Paweł Jurczak. Hello Paweł. Hi Zuzana. <laughs> Nice Again. <laughs> hello, hello to everyone who's listening to this audition and I'm very happy to be a part of E, moram e, sad e, da priznam verovatno ova emisija bit će malo smotana jer moram sad da um, se snalazim u tri jezika. Nadam se da ćete razumeti ako će se nešto ovdje desiti ne po planu, ali ajde da napravimo ovaj mali eksperiment. Uh, uh, how was your, your trip, Paweł? trip was excellent. Uh, the Polish airline uh, opened a new connection to Belgrade just a few weeks ago, so I, I had a straight flight from Warsaw to Belgrade. Really enjoyable and i Uh, it's not your uh, first uh, visit in Belgrade, yeah? No, it's not. I came to Belgrade for the first time three years ago for Eurovision Song Contest when I was promoting the Polish song uh, by SSG for live because I'm working with a few Polish acts. Some of them are quite popular, and I will be bringing this music today to you and will present some of the tracks from Poland. Paweł je reko tako da kratko vam objasnim, ali mislim da svi ste manje više razumeli, da e, nije prvi put u Beogradu, ja, e, njegova prva vizda e, je bila tokom e, Eurosonga e, 2008. godine e, i e, on se bawi PR e, e managementem, e, promocją polskich muziczara, koji su, sad ćemo da saznamo, uh, what musicians are you promoting? I'm working with uh, such music, musicians and bands in Poland like Marius Mangs, it is, it is a legendary Polish pop band, Polish pop rock band actually, Pectus. E, samo da objasnim, e, Varius Max je neka popularna poljska muzika, e, rekao je Paweł da je legendarna. It's legendary, yeah? Yes, it's legendary because it was their first Polish pop rock band. E, milion kopia e, njihovih albuma, dwa dva miliona. two miliona, sorry. E, bilo je preodano. E, da, mi smo slušali Various Mikes u ovoj emisiji kad sam puštala ovaj e, Polish trash <laughs> iz 90-ih e, i puštala sam prvu vokalistku. Danas isto ćemo da slušamo ovaj band, ali o tomu za trunak. Ajmo da Paweł kaže šta još. E, what's, e, what more? also, uh, you will listen to Magna Varete, who is the Polish uh, uh, Polish promoter of Latin music, and she sings in, in Spanish and Polish. E, Magda pewa na polską i e, szpanską. Mi ćemo da ju Magda Navarrete. E, I još nešto? Jona Arden E, I e, da, Jona Arden, baš e, sam čula o ovoj pevačici, da je baš gotivna i pravi baš super simpatičnu muziku i ima baš lep glas, možete da ju slušate na YouTubeu, a možda ćemo isto da puštimo nešto u današnjoj emisiji Ne pitaj za Poljsku. I još jedan band koji je ostao. Pektus. Pektus, Pectus. What's Pektus, Pektus Pectus is quite a new band, but also very popular in Poland. It's a pop rock band for teenagers pop rock band za teenagerem, molim was. Znači, znaczy, danas imamo emisiju totalno drugačilnego. E, moja emisija, e, to što možete da nađete na sajtu e, je rekonstrukcija alternatywne poljske sceny. Danas imamo baš neki poseban E, posebno zdanie biće malo pop roka, ali mislim e, da ako došao je već Paweł, možemo da jednom napravimo ovaj izuzetak i pustimo malo e, laganju muziku, ali mislim nećete biti razočarani malo kasnije, ja pripremila sam za was i nešto jače. Pa ne znam, vidjet ćemo kako to će sve ispasti. E, za početak ćemo da slušamo muziku koju je donio Paweł, Magda Navarrete. E, um, we are going to listen to some song now, yeah? Yes, we're going to listen to Liber Bolero. It's a new trend in Latin music, electro bolero. Uh, album was released in Poland in October last year. Last year. Okay, so uh, can we? yes, so please listen to Magda Navarrete and Liber Bolero. <laughs> Izvolite. encontrarte por siempre en mi cama. Yo que tenía mis ilusiones de que tú jamás te irías. Ahora mi llanto, sufro pensando que ya tú no volverás. Yo que aseguraba que de mi lado jamás te marcharás. verte esperar. de dor. борзі, наче доглін платі Фест, тілю номери, макета до коща Бежей, ей, маю лупер пена, ді зука мабе Аме, се чучука, баші, мажу Олюба берна, гидю дюма, на сечі копадя бета на задрой А я пака, а я пака Кака парину, нума, діда банан, зіді мага І гена нуші, біші, калю борода Емега дані маду, дуба це не нанадала А камінь бет, чеким, а я беру мене Мене забелі дога на І гені лаца, дьоню мари, дога мешчі, шіша І caña, e kanjë mbanjë mbanjë para kujlë në në mendë Do va gjellë de disë Të me ditë më roman Të roman Ahora mi llanto pienso duran Lloro la rabia de no saberte cuidar pienso pesa duran no no En mi rincón vacío Me muero y me maldigo La pena de no saber quiero saberte cuidar. en... mi rincón vacío. Me muero y me maldigo. La pena de no saberte esperar. story bila Magda Navarrete. Yeah. Uh, this is the name of. <laughs> yes, <laughs> <laughs> it's the name of the singer. Yes. Magda lives and works in Poland, but she also uh, took part in many festivals in Southern America, in Uruguay and Venezuela. So she's like in Polish and in English and in Spanish, obviously neki špansko-poljski akcenat, Magda navrat na poljskoj sceni i to je nešto kao novost. Uh, is it totally new in Polish scene? Uh, the song you've heard, uh, yes, it's quite new. It's a new trend. It's electro bolero. It's a fusion of Latin boleros and like subtle electro sounds. But Magda has been on the stage in Poland for a while now. Mm, it's very interesting, and uh, I like this song. I must uh, to say I really enjoyed. Thank you. Uh, and uh, what I also uh, wanted to know from you, uh, how looks Warsaw now? <laughs> Well, Warsaw, uh, Warsaw is quite cold. cold. <laughs> yes, it's only eight degrees, uh, and the spring is only about to come. But uh, Warsaw is a really great place. It's a vibrant city, lots of things going on, lots of musical influences pazite sad u Poljskoj ima 8 stepeni ujutru. Uh, um, it was uh, in the morning or in the morning when I was leaving was only five degrees. I was <laughs> shaking, and when I when I uh, when we landed in Belgrade, it was like twenty degrees. So was like, oh my god, it's summer. Uh, let's take off our clothes and just get yeah. naked and get soaked in the sun. <laughs> okay, okay, <laughs> calm down a bit. Okay. da, Pavel je rekao da je toliko vruće da odmah možemo da se skidamo i napravimo neku žurku. Mislim da možda bi bilo bolje da pričekamo do vikenda možda. E, a e, to, što sam što je još rekao da e, Varšava je jako imprezivno mesto e, gde baš ljudi uživaju u provodu. Um, and uh, you have also uh, one band uh, with you from Warsaw. Yes, I work with two bands as well that I mentioned, and the second one that I'll definitely like to play to is Various Monks. Uh, yes, but I wanted uh, uh, this other uh, band what uh, you bring to me, Kapela uh, ze Warszawy. Oh yeah, Kapela. Yeah, because yeah. you are from Warsaw yes. and so, like yeah, so Warsaw. Kapela ze Wsi Warszawa, translating to English, will be the village band from the village of Warsaw, and it's um, it's Warsaw a village. <laughs> yeah, it's not a village, For but <laughs> can be now after a while. But anyway, Kapela ze Wsi Warszawa is one of the most popular Polish folk bands, and they play a lot around the world they mix uh, Polish folk music with modern sounds, with a bit of rock and different influences. So I hope you enjoy this. Yes. E, to Paweł Reko. Warszawa jest selo. <laughs> I niej je nam jedan band koją malo folk, e, oni sviraju po celom svetu e, i sad ćemo da slušamo jednu pesmu e, ovog benda koja se zove Žuravje. What's called in English? Juravia. Oh, Juravia. Mm, to be honest with you, I cannot recall the name of, the bird in English. It's the it's bird. <laughs> No, it's a bird that wades in, in the lakes. Like it's it's got long legs and it wades in the lakes. Nie roda. Mm, to nie bocian. Mm, not, no, it's <laughs> not. But something similar. It's not a roda. stork. Yeah, it's a similar to stork. It's... Okay, uh, forget about it. <laughs> Just uh, listen to this beautiful song from Warsaw, from Paweł. I ja sam ponovo tu. Slušate naravno emisiju Napitaj za Poljsku. I e, promenili su mi su ge, gosti. E, nije više Paweł sa mnom. On će da se vrati za trenu, tak? E, ima on nešto da obavi. Nemam pojma. Telefoni, zovu, to, PR, management. To je baš ozbiljan posao, pa sam ga pustila na trenutak, ali da ne bude ovdje prazno i da ne budem toliko usamljena, pozvala sam nekog e, drugog, dvojcu u stvari, to, je, e, to su moji prijatelji iz Beograda, Vladimir Bajković i Nikola Dziordziewicz, LGBT aktywisty, Joda, da? svakako. Ma kaži tole po dobar dan. Dobar dan svima. i to je mali eksperiment, zašto sam vas pozwala pozvala. Imam sad jednu pesmu e, iz Y, sluša, slušaoci znaju, poljskog Jugotona. To je, da vas podsjetim, još deseti put e, album koji je izašao 2001. godine u Poljskoj, prerade jugoslovenskih e, pesama e, koji su napravili poljski muzičari sa Darkom Rundekom i Vladom Divljanem. I sad ćemo da poslušamo jedno od ovih stvari. To će biti prerada Ene od Darka Rundeka. Pesma se zove Ema i Wiecie, te damikarze te dali to je ok i dali ima ovaj, e, ovu e, nostalgičnu jugoslovensku nutu ili možda je totalno bez veze i baš sramota, jel može? Hajde baš i mi da čujemo to premijerno na poljskom. Dobro, onda premijera u e, Novom Radu Beograd, Jugoton i Ema. Robaka co mnie zżera, wolę zalać sam Zaliczam knajpy po calutkich dniach Ale do jej spojrzenia bez przerwy coś mnie gra Do Emy ciągle wracam, ma dobrze wie Że takie dni bójkami kończą się Koluje mnie do siebie, żeby mnie skończył źle Ja Ema to jest mój syn Pamiętaj to, to możesz robić z nim Ja jestem już za stary Firma już na zawsze chce zatrzymać mnie Bo wciąż się kłuczę, znikam Bóg wie gdzie należy tylko do niej Kiedy zapada w sen A ja ją przekonuję, czas powiedzieć pas Bo po co dłużej w ciuciu babkę grać Lecz ma tylko słucha I mówi tak, tak, tak Nie wychodź mi bez kurtki Bo wszędzie biało zima jest Nie wychodź mi bez kurtki biało zima jest Jema to nie twój syn Pamiętaj to To możesz zrobić z nim Ja jestem już za stary Jema to nie twój syn Pamiętaj to To możesz zrobić z nim Ja jestem już za stary czasu wiele z niczym lat Kim byłem, kim dziś jestem, nie wiem sam I tylko emę często spotykam w swoich snach Robaka co mnie zżera, wciąż zalewam sam Zalicza knajpy takich tłum jak ja Pytam ich czy ją znają i czy się dobrze ma Podobno ciągle piękna, klasa czar i wdzięk nawet kiedy głośno śmieje się Przez jej czarne oczy przemyka smutny cień Ja Ema to nie twój syn Pamiętaj to, to możesz robić z nim Ja jestem już za stary, ja mam do nie twój syn Pamiętaj to, to możesz robić z nim Ja jestem już za stary Nie wykoś mi bez kurtki, bo w biało zima jest mi bez kurtki Po świecie biało zima jest Nie wychodź mi bez kurtki Po świecie biało zima jest Ja ma to nie twój syn Pamiętaj to To możesz robić z nim Ja jestem już za stary Ja ma to nie twój syn Zapamiętaj to, to możesz robić z Ja jestem już za stary Nie wychodź mi bez kurtki Nie wychodź mi bez kurtki Nie wychodź mi bez kurtki Nie wychodź mi bez kurtki Bo wszędzie biało zim ćemo naravno. E, Zuza Szymanowska, Napitaj za Poljsku i moji gosti Nikola i Vladimir. E, što mislite? Čuli ste pesmu, to je prerada, vaša jugoslovenske pesme Darka Rundeka. Kako to zvuči? Je slično? Pa meni zvuči baš slično i popuno onako i sveže i dobro kao što mi je zvučalo oni godine 80-ih, 90-ih kad je ta muzika bila popularnija ovde na jedan drugačiji način. Mada moram da priznam da ja u to vreme uh, nisam toliko slušao njih, bio sam možda suviše mali, ali ovaj, definitivno u to vreme to je bila manje komercijalna muzika ovaj, nego što je sada ili nego što sada sluša. Ma sada je kult. Da, sada je ono potpuno evergreen u tom nekom smislu, a shvatam da je to bila jedna muzika, jel na, jel na tom novom talasu, novom valu koja je bila, koji je bio veoma popularan ovde u Jugoslaviji, veoma dobro zaživao i da je u to vreme nekako delovao kohezivno u onoj mnogonarodnoj Jugoslaviji, punoj različitosti, tako da uopšte nije čudo što i kad se malo promeni kontekst, jel, kada se prebaci na Tač, poljski jezik... jezik. je tačno preveden, da. baš. I potpuno, mislim, meni zvuči uklopivo i u taj poljski kontekst, onoliko ja, da. malo koliko znamo poljskoj Ba, baš me to zanima. Ja, družimo se ovde u Beogradu već par meseci, od, od kad sam ja ovde. Vi ste jedni od prvih ljudi kojih sam ovde upoznala. Baš mi je drago da ste danas gosti u mojoj emisiji. Baš sad bez veze sam to sve rekla, <laughs> znam. Ali e, što vi ste saznali o Poljskoj? Kako je vaše mišljenje do sada za Poljsku? Pa dobro, ako bismo sudili po tome što smo o tebi upoznali, onda o Poljskoj mislimo sve najbolje. Ali ja moram priznati da si ti jedna od redkih Poljakinja koje ja poznajem i koje sam imao prilike bolje da upoznam. Nadam se da će to da se promeni u budućnosti. Uh, Ja pa, sam već bio u Poljskoj. Uzet ćemo te u Poljskoj još jednom. <laughs> bio sam u Varšavi samo jedan put, nisam mogao mnogo toga da zaključim, mada sam pronašao neke sličnosti, recimo, sa mhm. srpskim mentalitetom, mhm. kulturom, to je onaj prvi neki... A baš stalno Varšava, eh, moj prvi gost, eh, Pavel, eh, baš je iz Varšave, danas je stigao. A kakvi su bili tvoji utisci što se tiče Varšave, kad si bio tamo? Pa to je za mene bio kao neki malo drugačiji Beograd. Tako, se ga ja, tako sam ja doživio Varšavu i to je valjda i taj moment glavnog grada, ali uvek sam želeo da odem recimo u Krakovi, ta neka poznata mesta, čuvena, da, da vidim prosto i taj, taj deo. Pa to ćemo e, sve. E, dobro, baš mi je drago da ste se uključili danas u e, diskusiju e, i htjela sam da vratim slušalcima isto Pawła. E, ja e, idemo dalje sa emisijom, imam pesmu koju je on donio. Lika kojeg sam puštala, sad se ne saćam da je pre nedelju dana ili pre dve. To je Czesław, ovaj lik koji peva sa čudnim poljskim naglaskom, baš je sladak. Pričat ćemo o njemu za trenutak sa Pawłem, a prvo bo posłuchajcie moją jedną pesmę, Isto z niego, e, niego, niego wog, prvog albuma. E, pesma sezowe Maszynka do świerkania. E, what means maszynka do świerkania Paweł, come here. maszynka do ćwierkania would mean something like a twittering machine, like you know Twitter, um, the website. So it's like a Twitter oh, box. Sweet. Twitter box. That's the name. Okay. I absolutely adore this song, I have to say. It's my favorite of Czesław. It's absolutely fabulous. Do you like Czesław? Yes, I do. Yes, I do. He's great. Okay. Słyszymy, o Czesław śpiewa maszynka do świerkania. <laughs> pani, aparat do pani, sentymentem wzruszona. Wzięła go w ramiona i, i czule do niego rzekła, ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Música izvinite, nešto mi se ovde totalno smotalo. E, idemo dalje. Slušali smo Česlova i mislim za sada <laughs> nećemo e, više. I, idemo dalje, imamo još puno pesma koje je Paweł donio. E, i e, imam jedno iznenađenje. E, Paweł e, je sam autor nekih pesama. You write some songs. Yeah, I do. Sometimes uh... sometimes uh, when a singer comes to me and says pavel i have an idea for the song i take it i take the melody and i write lyrics for it it occasionally happens and in a while you listen to a song i penned it's called revolution in me and it's sung by a young polish and very talented girl called Jacaro. Jacaro. Yes, that's the name of the. Of it's a mix, you told me. Yeah, it's a mix. Uh, a lady singing the song, and the guitar part is played by a French guy uh, with Polish roots. His name is Jacques, and they cooperate together between Paris and Warsaw. So it has a French-Polish combination. Da, pesma koju ćemo slušati. Nadam se da ćemo uspeti e, da poslušamo ovo, jer možda će biti na, još nekih tehničkih problema, nadam se, na necie. E, to je pesma koju napisao Paweł. E, i e, to izvodi e, jedna devojka koja se zove Karolina Jacaro. To, to je naziv projekta. Ima ovaj projekt sa jednim Francuzom. I pišu owe pesme i izvode između Pariza i Warszawy. I htjela sam još da te pitam, jel ti je teško da pišeš pesme, kako ti to dolazi? Czy ciężko ci się pisze piosenki Well, naturally, because most of the songs I write are in English, so English is a very melodic language. So it's like if I hear a really nice melody, the lyrics come to my head immediately. Aha, reči mu dolaze u glavu odmah. <laughs> Jaz sem dobro prevela, moji gosti so još uvek tu i paze na ovu jezičnu stranu ove emisije. <laughs> smeju se, onda mislim da svoje uredu. Pokušat ćemo da poslušamo ovu pesmu Nadam se da ćemo uspati, ako ne, vraćamo se odmah. Picking up all the pieces of me, recalling the good times with you, dusting the shelf of memory. the day we met wasn't true. If I hadn't known your sins, I would remember how to smile. A little revolution in me, a way I've begun to try. Now that I know what you are, I gain the strength to be true. Life gets to the point we are fools. Go out, the doors close, I'm sure. If I hadn't known your sins, I would remember how to smile. A little revolution in me, the way I've begun. if I hadn't known your sins, I would remember how to smile. A little revolution in me, the way I began. so high. I take my pride in self esteem. I'm set to meet another guy. If I hadn't known your sins, I would remember how to smile. A little revolution in me, a way I began to try. If I hadn't known your sins, I would remember how to smile. A little revolution in me, a way I have begun to try, a way I have begun to try, a way I have begun. Mi se E, ja sam ovde, napitaj za Poljsku Zuza Szymanowska i sa mnom je moj gost e, Paweł Jurczak. E, i e, slušamo danas neku muziku koju on e, donio i to jest više neki pop fazon, više popularna muzyka, ale myślę, nie loše, nadam se da vam se dopada. Uh, and uh, we have something totally new, Jona Arden. Yes, Jona Arden. Jona Arden was part of the singing part of the Eurovision Song Contest in 2008 she was supporting ISSG on the stage and uh, Eurovision was the beginning of our cooperation. Mhm. E, Paweł Rekoda e, Jona nastupala na Eurosongu u Beogradu 2008 godine i isto na jednim festiwalu u Sopotu. E, I e, što se e, tiče Eurosonga, da Jona je već bila u Beogradu. And uh, tell me something more about Jona Arden because I saw and heard something and I'm totally in love with her music. Yes, she has a very smooth voice. She's an educated musician. She graduated from uh, violin performance uh, education education at Oklahoma University. Oklahoma. Yes. Studiowała Oklahoma. In, universe, in the United States of America. And then she came back to Poland. Uh, we recorded a few songs together. She took part in a major Polish festival, Sopot Festival. It's like uh, uh, uh top... Mali Eurosong. Yeah, something like that, or uh, maybe something like uh, festival uh, in in uh, in Montenegro. There is a music festival, like a mu- like a summer music festival, so we can compare it to that. Pa to je neki mali festival u Poljskoj. U stvari nije toliko mali, ali baš je popularan i uh, tamo... Something like Suncane Skale in Serbia. Oh, okay. <laughs> See, I know something. uh, nisam czula za ovo. I didn't heard about this one. Santana Skala is um, something like pop music festival in but Serbia. Teach me more about Serbian. See, you have to learn a lot about that. <laughs> But anyway, uh, Joanna is a pop singer. However, she now takes part in a project called Musicophilia, and they do pop and funky. And we'll present a song to you called uh, eh, Walkway, which was written by Yona Arden text also and music. lyrics? Both music. Both. Yes, music okay, and written by by by by Yona Arden, but it's a part of the project called Musicophilia. Musicophilia. Yeah, uh, I mają They have some uh, website maybe. Yes, they have a MySpace, uh, myspace.com slash musicophilia, feel and you then you have Y and A at the end. It's not you, but YA, and that's how you can listen to Okay, I think we will put it on my side. E, I sad ću da vas podsjetim kako se zove yes, strana then... emisije Napitaj za Poljsku. Facebook stranica sezove zove Napitaj za Poljsku crtica radio emisija. Isto možete da nađete kutak moje emisije na stranici Novog radija Beograd. Tamo ima neku Polska. Napitaj za Polską i tamo možete da komentarišete to što mi ovde radimo i e, dajete neke predloge ili ne no znam, pozdravite nas, bit će nam vrlo drago. E, I e, baš čekamo ovaj kontakt, a vidite danas se baš puno dešava, ja sam stalno na nekim e, higher <laughs> emo, e, emotivnom fazonu, ja dolaze gosti, stalno se nešto dešava, stalno mi se nešto kvari to. Ali mislim da možda baš e, zbog toga ova emisija je totalno drugačija od drugih i da ne pričam više, e, poslušat ćemo Jonu Arden and e, Walk Away. don't know if I'm going crazy or not, but I see a light in my irresponsible life. I've made many mistakes but maybe I was never wrong, and maybe it was just a game to finally. the thought of me, I'm such a coward. But I had my own vision, and I'm sure it wasn't bad. I guess it didn't match yours, so listen carefully what I'm about to say. And just walk away.